Udo Buddha.

จารณาภายในภายนอกด้วยภาวะภาษาสัพพะจักส่วสองนั้นเพื่อจะพิจารณาดูภายในภายนอกแล้วในที่สุดเห็นว่าไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีทีวดา vì thế lúc là chi truyền thờ mình một thế đời chút xin người nhận welcome ơn vì thế lúc là người đưa lên chi cười là mình đưa การรู้การเห็นทางที่เป็นความเป็นจริงหมายความว่าแม้แต่มีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตสาธุชนทั้นหลายเดี๋ยวนี้อาจารย์ได้ทราบว่ามีโยคีผู้ปฏิบัติ จำนวนผู้อยู่สองสองร้อยกว่าหน้าตาเหมือนกันไหมความสูงเท่ากันไหมไม่เท่ากันนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอยู่คนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำคนคนนี้ทำแบบนี้ทำไม่ความรู้สึก ไม่เหมือนกันบางทีก็ดีใจ บางทีก็ไม่ดีใจบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็โกรธบางทีก็รักเท่ไหมอะไรเห็นบางอย่างเห็นบุคคลเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเพราะฉะนั้นทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแตกต่าง ดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความโกรธเดี๋ยวก็มีความน่าเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวไม่ชอบทำงาน เพราะว่าไม่เห็นรู้เกิดผู้ที่เข้าใจผู้ที่เห็นรู้ผู้ที่รู้และเห็นทางที่ถึงความเป็นจริงหลายคนว่า มีสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตแม้แต่ สิ่งที่จำนวนนับไม่ถ้วนไม่สามารถนับอินฟินิตี้จะว่าอย่างไรไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดแม้แต่สิ่งที่จำนวนไม่มีสิ้นสุดถ้าดูด้วยยานเห็นทั้งหมดเป็นอันเดียว แค่รูปละอันเล็กๆที่เกิดละผู้ที่สวยงามผู้ที่ไม่สวยงามผู้ที่น่ารักผู้ที่ไม่น่ารักผู้ที่มีผิวหนังขาวดำดีไซน์ดีไซน์ให้ดีทั้งหมดเหมือนกันหมดทั้งหมดกลายเป็นรูปละอันเล็กๆ ดังนั้น เห็นว่า ทุกอย่างเป็นหน้าที่ตนไม่มีความสงสัยแล้ว ทั่วลูกลูกเทวดาลลกโปรลลกหนุ่มลโกสาวที่ไหนทั้งโลกเป็นอันเดียวไม่ไป ให้ดงต้องถามครอาดิวเออเราอยู่ตู้เย็กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่เห็นทุกอย่างที่จำเริไม่มีเส้นสุดกลายเป็นแค่รูปแบบเรื่องที่เกิดขึ้น รู้ว่าเนมองที่ไหนก็เห็นในนี้ดูที่ไหนก็เห็นในนี้ชัดเจนรู้นี่าำสั่งอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นถูกจริงจริงเราเห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้านิดหน่อยแล้วเข้าใจ એટલે કે હમ અસમા સંકુલ રચાવે રાઈટ બચ્ચું ગાંધી દેખાય છે અંકુર બાબા કેન્દ્ર યો દમનત સતિ સોમનત સતિ કુટાઈ ઇન્થા કુખોના ઇન તથા พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายของไม่ได้หมายถึงตัวร่างกายแม้แต่โยมทั้งหลายเห็นพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังอยู่ถ้าแค่เห็นตัวร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นพระธรรมพระสัมมาสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ Hastamasa, Hastamasa Kudachata. Sedinando Lan Prasbu Thati Ekamaja. Come, represent, represent the whatever. Come in God head. Is that it? Hi. Then ป็นใช่ใช่ใช่ทัเปติดัวแเทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวร่างกายไม่ใช่ตัวเทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่เราเห็นตัวร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างถ้าเราเห็นบุคคลที่ยังไม่เห็นทางที่เกีนยวามเจริงเรายังไม่เห็น 二三二三，或者两只天呢？天，然后ว่าอย่าถ้าอยากต้องรู้และเห็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และเห็นที่อาตมาบอกมองที่ไหนก็เห็นแค่รูปกับอันเล็กที่เกิดจากโลกนี้เข้าใจ โกทัตเปบุคคลพิเศษที่รู้ได้เห็นทำแบบนี้อยู่ที่เราเห็นแล้วเข้าใจพระสมณะพระสมณะสัมพุทธเจ้าคือใครนากขึ้นแต่ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ đông khi trần là tổ nào? chẳng đây những thầm chi ở tầm mà đây lo khi dùng thắt thắt thắt dừng dừng thắt lại thắt lại dừng là đi lo khi dùng thắt lại phần tầm sáu tầm qua tầm mà bỏ ba sắc phút sáng tầm tầm mà thắt lại 咱们，刚起来，刚刚过，热比，啊，热比五。本扎我格拉布，咱们，有共产党，本扎我格拉布，本扎我格拉布，本扎白方拉康。 โอกาละภูมิหมาความว่าที่มีขันธ์ห้านะอยู่นี้เราอยู่ในภูมิที่มีขันนั่นคือโดยอาศัยผู้ผู้ที่ได้พิจารณานะผู้ที่ได้พิจารณารือประมาทอย่างละเอียดภายในภายนอกภายในภายนอก ครบแล้วพร้อมที่จะปฏิบับนากรมฐานัลนำเกิดที่ไหนที่ไหนจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเกิดที่ไหน đều chui tươi Nam cử thích này, cử anh chị, chị cử thích này Đấy dòng bộ Sai điều đấy Đấy sai Mấy hình đây cả Pujaya, Nam Pujaya sở hữu นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายบอกว่าจิตเกิดในสมองทั้งนั้นเห็นไหมนะถ้าอย่างนั้นเห็นที่ไหนจะปวดใจหรืออาตมาจะจะ trí tuệ thấy điều thương tuệ không sợ Ngài will not you bi quan cười cườiที่ไหนความกรุที่สมองความกรุคือในสมองหรือที่ที่ใช่ไหมกรุ รู้สึกที่ในเวลาที่มีความกลัวเกิดที่ไหนที่สมองในสมองหรือที่ในเวลาที่ โยมดีใจมากดีใจมากความรู้สึกเกิดที่ไหนไม่ใช่ในสมองไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมวันนี้ are proud of when you are feeling proud of ูมิใจในเวลาที่โยมมีความมีความภูมิใจในเวลาที่โยมมีความภูมิใจรู้สึกที่ไหนเกิดที่ไหนไม่ใช่ในสนองที่นี่ when you are feeling jealousy อิจฉาในเวลาที่ในเวลาที่ มีมีความอิจฉาอยู่ที่ไหนไม่ใช่ที่นี่ที่นี่แนใจแนใจไหมแม้แต่โยงยังไม่เห็นวิธีจิตโยงเข้าใจว่านาไม่เกิดในสมองเกิดที่นี่อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับ คนเราในชีวิตประจำวันนั่นคือในสมองนั่นคือในสมองอยู่ดีอยู่โยมได้ฟังทำดีใจไหมที่ไหนไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่ในสมองที่นี่ใช่ไหมกุศลอกุศล กุศลจิตที่ถึงกุศลจิตที่ถึงอกุศลเท่าไหน่เกิดที่นี่ไม่เกิดในสังคมแม้แต่โยมยังไม่เห็นนามกรรมแม้แต่โยมยังไม่เห็นนามที่เกิดขึ้นแบบวิธีจิตโยงสามารถเข้าใจ

จิตที่เห็นอุปาโลจิตที่เห็นอุปาโลไม่ไม่จิตจิตที่เห็นจิตจิตที่เห็นรูปรูปารมณ์ถูกแล้วจิตที่เห็นรุปารมจะคือวิญญาณจิตที่เห็นรุปารม அதெல்லாம் செத்துலேரிนอกจากจิตที่เห็นหรือมารู้จิตที่ได้ยินสัทธารู้ได้ยินเสียงจิตที่ได้ยินได้กลิ่นได้กลิ่นกันทารู้ได้กลิ่นรู้ได้กลิ่นกลิ่นใช่ไหม จิตที่ได้กลิ่นกลิ่นเช่ไห่ไหจิตที่ได้รู้สึกโลกจิตที่รู้ความสัมพันธ์นอกจากจิตที่รู้อารมณ์ภายใานี้จิตทั้งหลายคือโดยอาศัยรู้ thi cười này này của cha này của cha mi chuột đến đến chi liên together เลือกไปหลอมเยอะเลือกไปรวมอยู่เลือกเลือกที่ที่ gather gathering the place where the blood gathering จุดศูนย์รวมของเรื่องที่หัวใจมีจุดหนึ่งที่ liên tâm hệ giớiเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดใหญ่ๆก็เท่าแบบนี้เองไหมเอในนี้มีเรื่องในทำนองเดียวกันในหัวใจ มีขณะนี้ที่นั้นถ้าพิจารณาทั้งสีเป็นแค่รูปกลัที่เกิดจากแบบรูปนี้จำนวนมากมาแต่ในรูปกลับมีรูปกลับชนิดหนึ่งนะครับชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าพันยะมุถุพันยะมุถุคือ ti a signé? Qui a a signé? Alors, comment? Comment? Comment? Comment? t Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? Comment? in time, go to chi hữu alo tha ya ti tiền du ba rô ti tiền siam ti tiền tùy rốt đe sản thác trên từ từ thăng lại cử đôi a sải thả đen vô thủ ông chẳng hạn đến. ยามบุคคลที่สามารถรู้ได้เห็นยามในช่วงแรกเห็นวิธีจิตที่เกิดจานการรู้ตอนเช้าอาจารย์ตอนเช้าหรือในเวลามีการถามคำตอบ เราใช้ไม่ได้อยู่ในใที่บางสัจจารเสียงในเวลาได้ยินเสียงเสียงกระทบที่ไหนหูแล้วก็สโซนประสาทหูหมายความว่าโซนประสาทในเวลาเดียวกันเสียงกระทบที่ไหนกระทบที่ข้อมือ

เสียงมาแบบทุกโซตัสสะแล้วก็เห็นที่มาแบบทุกนนพวกตอนนั้นวิธีจิตเกิดขึ้นอยู่ที่โยมทา้งหลสาธุชนทานงหลแค่ได้ยินเสียงแค่นี้ได้เห็นวิธีจิตเพราะว่ายังไม่มีสมาธิแล้วก็ยังไม่ได้พิจารณารูปเดิดเพราะฉะนั้น ยังไม่สามารถเห็นวิถีจิตได้แต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามลำดับนะในเวลาที่ได้ยินเสียงในเวลาที่เสียงกระทบโซดาปัสสาวะเข้ามาเห็นวิธีจิตที่เกิดความอย่างรวดเร็วอยากจะได้ยิน อะไรที่ผู้ปฏิบัติเคยรายงานไว้ในเวลาที่ผู้ปฏิบัติเห็นวิธีจิตเขารู้สึกยังไงเราจะได้ยินไหมในเวลาที่เสียงกระทบโซนปับสา์ในภาว่าเห็นว่ารู้สึกทั้งหลายเห็นว่าวิธีจิตเกิดแบบนี้ nó sẽ thế đi cười khi đồ mấy thơ dành quá liều rú cười ngọt dành quá liều tiệc mấy thơ nợ nam cười ngọt biết lúc ấy điều hoa quả luôn là làm không အဲ့ဒီနိုင်နိုင်တယ်နိုင်တယ်လာမိတီချီမိจิตတဲ့ခန္ဓာจิตเอจิตတဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်နိုင်မိတီအတ္တမတဲ့ဥပမာအဲ့ဒီจิตကေလာဘောတာจิตကေလာဘောတာจิต anything ถ้าประกอบด้วยวิธีประกอบด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าจิตเทคนดวงจิตดวงจิตถูกไหมอันนี้ดวงจิตอันที่หนึ่งอันนี้ดวงจิตอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หก Летит. Летает, летает, летал, летит. နာမည်လာယုံတိုက်ရင်စီယံမိထောက်ကိုယုံကြည်စစ်စီဒီခဲစစ်တဲ့ရတော့ငါစီယုံမိအဲ့ဒီတစ်တစ်တစ်တစ်တစ်တစ်တစ်တစ်စစ်စီယုံယုံတိုက်ရင်ဒီဒီစင်ခဲတိုင်း ไม่มีมาวิทยาลัยใดๆที่สามารถสอนนี้ไดีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามก็จะรอบรู้นะแต่เราก็พูดวันหนึ่งโลกนี้ถูกทำลายด้วยถูกทำลายด้วยน้ำบางทีถูกทำลายด้วยไฟ บางทีถูกทำลายโดยโลกในที่สุดโลกนี้จะหายไปนักวิทยาศาสตร์จะไม่เข้าใจน่าจะอยู่ที่ไหนเพราะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถรู้และเห็นด้วยเครื่องนอกเครื่องมือเครื่องมือนอก ม่ไม่ต้องแช่งนอกใช่ไหมไม่ต้องไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยเครื่องมือต่างๆไมโครสโคปไม่สามารถช่วยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์อินเ e n t e d ผลิตสร้างสร้างผลิตสร้างผลิตเครื่องมือที่มีกำลัง อันใหม่ขึ้นมา ให้สามารถช่วยรู้เรื่องของเขานำนำไอ้ที่อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยแสงแห่งมันเราสนใจขึ้นมาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนั้นใช่ไหมไม่สนใจ สนใจกัน ลงทุนไปเรียน อยู่ได้อยู่พ่อก็สนับสนุนไม่ช่วยลูกไปเรียนยินดีไปเด็กของวิสาทั้งสองทางที่ได้ซึ่งขนาดนี้เราโชคดีมากเราเกิดมาเป็นลูกเรานับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเชื่อฟังพระธรรมเราเชื่อฟังพระสูตริยสูตรเราโชคดีเรามีโอกาสใที่จะได้แต่ยังไม่พอใช่ไหมอยู่ที่ใจเย็นแล้วอะไรที่เราต้องรู้ได้เองนาเกิดขึ้นแบบนี้ แต่ไม่ใช่สิบสีดูไม่ใช่แค่สิบสีดูแล้วก็ตามมาอีกวิธีตรที่คือเล่นนับนับไม่ทั่วไม่ไม่ทั่วโทโทโมไม่ไม่ทั่วไม่ทั่วไม่ทั่ว วนเอาหลงค่ะนอนหนูไม่ใช่มองมองนะนับไม่ถ้วนในทางเราเดียวกันในเวลาที่เห็นอยู่บาลูอยู่บาลูกระทุกจะคุ้ภาษาแต่ตอนนั้นก็หวังตอนตอนนั้นก็วิถีเจ็ดเกิดก็มีสิบสิบสี่อดวง อันนี้หมายความว่าวิธีเจิตวิธีเจิตเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับ จะคุ้นทาความควานก็เห็นวิธีเจิตเกี่ยวข้องกับประตูประตู ลืมเืิกตืมตาที่สิบสี่กิโลอัตราได้ที่ไปไปแล้ว ถ้าดูปารูมากระทงจะคู่กับสาเในภาวะวิธีเจ็บคือที่มีเสียสีดวงดวงจิตอันนี้เป็นวิธีจิตที่เกี่ยวข้องกับ but do the okay okay Kalau ada di play, kalau ada lah play ini. Kalau ni, kalau kalau ni, macam tu jualan biji 这句话วิธีวิธีจิตเอวิธีจิตเกี่ยวข้องกับประตูธาเข้าใจไหมเข้าใจดีไหมดีในเวลาที่เสียงมากระทบโซกาประสาทในรหว่างก็วิธีจิตอยู่ที่ประกอบด้วย ดวงสิบสี่ดวงอันนี้ขอเรียกว่าวิธีเจเกี่ยวข้องกับประตูหูหูในเวลาที่ได้ในเวลาที่เกี่ยวมากระทบการรับประสาทก็ ลิงก็มากระทบในเข้ามาในเวลาเดียวกันตอนนั้นก็วิธีเจเกิดขึ้นก็มีสิบสี่ดวงอันนี้วิธีเจเกี่ยว้นงกับจมูกเปิดตื้นจมูกในทางนองเดียวกันถ้ารูปมากระทุบเจวาภาษาเจวาชิวหาชิวหา 青青花，青花，青青花，青青花，青花，青花，青花，青花，青青青青花，青花，青 ภาษาบาลีชิงหวาเดี๋ยวนี้สาธุชนทั้งหลายวันใดวันหนึ่งทำมีสมาธิแล้วท่านสามารถพิจารณารูปประมาได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถพิจารณานามต่อไปนะก็จะเห็นแบบนี้ kita-kita dalam Naik tera doji Naik tera doji Ni jene jesu Jene jesu Jigu Eh s e u e l u m ini Ini Doji Nanti dia kan แ a ้ว a n นี่อันที่สองอัน i ี่สองเป็น โยมจิตนี่เป็นเจ้าคุณวิญญาณจิตที่รู้รู้บาลุนี่เป็นโยมจิตที่สองในโยมจิตที่สองมีกับมีจิตและจิตสิทั้งหมดแปดยังมีทั้งหมดอันนี้เป็นที่เราต้องพิจารณา 我我听的，我听的，我听的，你哪听的？你哪搞的？真正难听的呢？第一遍《高山》是阿弥陀教，《高山》阿弥陀教不收只台湾，唱只。 ต้องรู้ไละเห็นด้วยยังนั้นจินตนาการที่ว่าเดี๋ยวนี้อาตมาพยายามที่จะให้มีโอกาสได้ฟังได้รู้ เพื่อจะให้มีโอกาสตามเปลนบาลีแม้แต่จะได้เรียนทาง แบบนี้ไม่ได้ คนที่ไปเรียนอภิธรรมก็งงงงเหมืกันเพราะว่าไม่ได้ยังนอะไรรู้อย่างไรเห็นโดยตรงใช่ไหมเฮ้ยเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อกี้อาตมาเล่าให้ฟังการรายงานของลูกศิษย์ในเวลาที่เสียงมากระทบ thì mới chỉ chỉ chỉ kiểu kêu kêu ra kêu ra kêu ra đẹp nước gì điều thiết điều gì làm ta mọi người thôi mọi người năng cài của tôi đi có thể che bước là thi kiểu nàyแล้วก็มนสิการเสียง ไปใส่ใจเสียงเสียงน้อดขึกนแล้วก็ที่อะไรคือวิธีเจ็บคือเพียงแค่นั้นคิดดูทั้งตัวก็กลายเป็นรูปกับหนึ่งเล็กๆที่เกิดแล้วก็นามที่เกิดขึ้น นามที่เกิดดั้แมัรก็เป็นเห็นผู้ชายผู้หญิงอีกไหม ไม่เห็นเลย เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีแค่นางเล็กผู้ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงนางลิเซลิเซนาจะไม่อธิบายต่อมากกว่านี้ เดี๋ยวก็จะรู้มากขึ้นเทนีโตวผอใช่ไหมอย่างเช่นว่ายากยากมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งทรงสัญญาไว้ผู้ที่ใจตั้งมั่นดีรู้ได้เห็นดูภาษา 지대 6 나가는 너가 승리하사 지대 1에 오고 너가 일어나사 지대 22 너가 나가스 Surya Dulhasa Suryasa Nirodasa Kapatna Mahasa Kocha ดีสมมติว่าโยมทั้งหลายรู้แน่นหนรู้นามปรมาตดีแล้วสมมติว่าสมมติว่าก็ดีอยู่แล้วรู้แล้วเห็นแล้วต้องพิจารณาต่อสมุทัย つむりやさくへへきへへへくเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์คือสมุทัยสัตว์เหตุเกิดเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหม เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยสัตว์ถ้างั้นขอทามหน่ทุกขสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตนี้เกิดขึ้นเมื่อไรเกิดที่ beginnings of the beginnings of the sun. Where did the suffering start in this very life? ทุกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตนี้ทุกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตนี้เกิดที่ไหนด้วยที่จิตยังไม่ถูก รูปนาม ก็ยังไม่ถูกเหมกันทุกทุกเกิดขึ้นเมื่อใดในชีวิตนี้ ในเวลา อยู่ในคาน actual the beginning stage ปฏิสันนิธนะเข้าใจไหมในเวลาที่ปฏิสันนิจิตเกิดตอนนั้นปฏิสันปฏิสันนิจิตเกิดโดยอาศัยรูปเพราะฉะนั้นในขณะปฏิสันนิจิตเกิดรู้และนามเกิด รูปแรกนามคือรู้ภศาษาท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่วิในขณะที่ปฏิสันดิจิตเกิดรูปแรกนามเกิดเพราะว่าปฏิสันดิจิตเกิดโดยอาศัยรูปในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า เด็กในเด็กอยู่ในครนนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงนานกี่เดือน สามเดือนใช่ไหมเด็กตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในครนนั้นในเวลาที่ปฏิสันติจิตเกิดรูปชนิดสามอย่างเกิดขึ้นตอนนั้น ผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นจำกัดแล้วรู้แล้วกำหนดแล้วกำหนดแล้วกำหนดว่าเด็กคนนั้นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอันนี้โยมท่านใดสามารถพิจารณาถ้ามีสมาธิวันใดวันหนึ่งต้องพิจารณาเพื่อจะเข้าใจ สมุทัยสตร เพราะฉะนั้นต้องพิจารณารูปและนามที่เกิดในเวลาที่เราเริ่มอยู่ในทางัานนึกซึ้ว่าถ้าโยมสามารถรู้ได้เห็นรูปและนามที่เกิดตามแบบารวดเร็วอย่างละเอียดแล้วโยมสามารถพิจารณารูปและนามที่เกิดตอนเย็นนี้ รูปและนามที่เกิดจับตอนบ่ายนี้รูปรูปและเกิดที่รูปและนามที่เกิดจากับตอนเช้านี้เดี๋ยวนี้อาตมาถามว่ารูปและนามที่เกิดในนาทีที่ผ่านมาโยมทั้งหลายสามารถพิจารณาได้ไหมได้ไหมรูปรูปและนามที่เกิด แค่ในหนวินาทีที่ผ่านมาพิจารณาได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทำไมเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็น รู้ได้นามที่เกิดจากปานรูปเยวถ้าโยมได้เห็น ได้รู้ได้เห็นรู้ได้นามที่เกิดจากปานรูปเยวโยมสามารถพิจารณา ร40นาทีเกิด1นาทีที่ผ่านมาานาทีที่ผ่านมาสิบนาทีที่ผ่านมาวันวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาห้าวันที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราสามารถพิจารณาได้ต้องพิจารณาย้อนย้อนลงไปเฮ้ ย้อนลงไปย้อนย้อนย้อนกลับพิจารณาในอดีตถ้าโยมเป็นผู้ที่มีอายุสามสิบสมมติว่าโยมต้องพิจารณารูปและนามที่เกิดมา ห้าปีที่ผ่านมาหกปีที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมายุ่งจะแปลกใจยุ่งจะเห็นว่าที่ยังมีอายุน้อยเกิดขึ้นดังนั้นต้องพิจารณาธาตุสีรูปภาพที่เกิดขึ้นในรูปภาพที่เกิดขึ้นก็เห็นแค่รูปเล่นนามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดตามอย่างรวดเร็วแล้วต้องพิจารณาต่อ สิบห้าปีที่ผ่านมายี่สิบปีที่ผ่านมายี่สิบห้าปีที่ผ่านมาใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบเก้าปีที่ผ่านมาอี่หือว่ายี่สิบก็ครึ่งใกล้จะเข้าในคันของนานาแล้ววันนั้น 一直人呢，用一直人呢ตัวไปก็ในที่สุดเข้าไปในทางนั้นแค่เห็นรูปแนบนาที่เกิดขึ้นต้องพิจารณาไหถึงปฏิสันดิขณะตอนนั้นเห็นว่า นาเลรูปเกิดที่ไหนแล้วถึงปฏิสันติขณะที่ ทุกข์สัตว์เกิดขึ้นในชีวิตนี้เดี๋ยวอารย์จะใหุ้ณกันหน่อยอันนี้ปฏิสันนิอันนี้อันนี้ปฏิสันนิรับในชีวิตนี้ในเวลาที่ทุกข์สัตว์เกิดถ้าถึงที่นี้แล้ว 哎，这里面จุดที่จิตจิตอันสุดท้ายก่อนดับจิตจิตก่อนตายจิตจิตจิตก่อนที่จะดับอันนี้จิตสุดท้ายจุดที่จิตจิตจิตจิตดวงสุดท้าย อันนี้ถ้าจิตดวงสุดท้ายดับไปแล้ว ก็ปฏิสันนิจิตคือไม่มีช่องว่างในระหว่างนี้อันนี้ดวงจิตสุดท้ายคือแล้วก็ดับทันทีถ้าบุคคลที่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มาปรากฏรูปและนามปรากฏในทันนั้น ไมรงั้นถ้าจิตที่นี่แล้วกล้กลับแต่จิตไม่ใช่หรือใช่ไหมอันนี้ปฏิสันเดจิตอันนี้จิตดวงสุดท้ายอันนี้เป็นมรณะสัญญาจิตจิตที่เกิดโดยก่อนที่ก่อนจะตายเห็นไหมอันนี้คือปฏิสันเดจิตอันนี้ดวงจิตสุดท้ายชีวิตที่ผ่านมาอันนี้เป็น มรณะสัญญาจิตอันนี้จิตก่อจะตาเราเกิดมาในนึกเล่ใจอารมณ์ที่ปรากฏในวิจิตก่อนจะตายนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้มาเกิดในโลกนี้แต่แค่ไม่เข้าใจว่าอารมณ์ ประกฏที่เป็นกุศลนั้นอารมณ์คืออะไรถ้าอยากจะรู้ได้เห็นสมุทัยสัตว์ต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมอยู่นี้เราท่านครับขันธ์ท่านี้อันนี้เป็นผลของกรรมกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นสมุทัยสัตว์ต้องพิจารณาที่ไหน สังยกตสักว์เกิดที่ไหนในปัจจุบันหรือใอดีตในอดีตใช่ไหมทุกขสักว์เกิดในเวลาที่ปฏิสันติจิตเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมุทยาสักว์เกิดไม่ใช่ในอดีตเกิดในอดีตชีวิตที่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติที่สามารถย้อนพิจารณา อดีตโดยพิจารณารูปนามไปถึงในขณะที่ปฏิสันติจิตคือ ก็อาตมาก็สอนอะไรคือเหตุที่ก่อให้เกิดรูปเละนามในปฏิสันติเข้าใจไหม อะไรคือเหตงที่ก่อให้เกิดรูปแนะนำที่เกิดในตัวที่สันติด้วยความปรารถนานี้ ให้พิจารณาให้ย้อนพิจารณาอดีตต่อก็ไปเห็นส่วนหน้าก็ไปเห็นบุคคลที่นอนคงเตือนอยู่ อยูคนที่นอนบนเตียงนันนี่หมายความว่าก่อนก่อนจะตายนะเสุดสูดเรต้องพิจารณาธาตุสีในเวลาเห็นสุดก็ต้องพิจารณาธาตุสีก็แค่เห็นรูปหลักที่เกิดกามจากพวกนี้แล้วก็ต้องพิจารณาข้อหวังข้อหวังคือประตูจิตใช่ไหม like Adam, Adam đại Adam đời Adam đời chính cửa cửa này thao bỏ còn trở tay nữa con thì sẽ là là thay thế có thể kiếm thầy có thể có thể được, Google 여자는 여 예? 여자 힘들다 여 여자 여 여자 이러다가 자해 자랑 해 용탄 나이파 มีผู้ปฏิบัติคนหนึ่ง สามารถเจริญสมาธิถึงเข้าฌานแล้วก็สามารถพิจารณารูปได้นามปรมาได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเห็นทุกขสัตว์แล้วตอนั้นก็ให้พิจารณาสุญญสัตว์เพราะฉะนั้นให้พิจารณารูปได้นามที่เกิดกเกิดย้อนพิจารณาอดีต ในที่สุดเห็นรูปนามที่เกิดในปฏิสันดิขณะในคำนั้นแล้วก็ให้พิจารณาอะไรที่เกิดก่อนที่จะทำอารมณ์อะไรที่ปรากฏในห้องวังในประตูจิตของบุคคลนั้น ก็เห็นว่า มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถวายผลไม้ เกียรติมที่สุดท้วยนี่อารมณ์สุดท้ายที่เกิด ในเกิดดูจิตของ ผู้ปฏิบัติขนั้น ในชีวิตที่ผ่านมาอันนี้กุศลนะกุศลกุศลกุศลแล้วก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจโยมผู้หญิงที่กำลังถวายผลไม้เลขข้อที่สุดนั้น private ครับแค่ได้เห็นตัดสินใจไม่ได้อ๋อันนี้อันนี้อันนี้คนนี้เป็นดิฉันคนนี้เป็นดูบอกแบบนี้ไม่ได้ต้องพิจารณาให้เข้าใจใครคือใครก็ให้เขาพิจารณา ให้อยู่คนนั้นพิจารณานาเด็ะรูปของพระพิสุท ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีความเชื่อมโยงเข้าใจไหมความเชื่อมเชื่อมโยงถูกแล้วใช่ไหมหรี้หรีอะไรที่โยมรู้สึกในจิตของโยมโยมรู้จิตของโยมอะไรเกิดขึ้นในจิตของโยมโยมรู้สึกไหม ในทำนองเดียวกันโยมรู้สึกอะไรที่เกิดในจิตของโยมนะแต่ถ้าโยมสังเกตจิตของตัวเองรู้นะรู้ใช่ไหมพอรู้ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราถ้ามีความเชื่อโยงถ้าบุคคลนั้น เสียใจบุคคลนี้ บุคคลที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นในจิตของเขาก็มีความเสียใจเหมือนกันถ้าเขาเรียนดีเขาก็เรียนดี ถ้าเขามีความหวงเขาก็หวงเพราะว่าเป็นคนเดียวกัน นาเและู้มีความเชื่อเดียวก่อให้พิจารณาอยงคนนั้นเห็นว่า นาเและู้ของพระพิสุนั้น ไม่เกี่ยวกับใครไม่มีความเชื่อมโยงแต่ในเวลาไปพิจารณาเราได้รูปของโยมผู้หญิงที่กำลังภาวนาภาวนาทีเกิดยากที่สน์เห็นว่ามีความเชื่อมโยงดังนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าโยมคนนี้ิดอกเข้าใจไหมอยากจะทำไหม เราจะพิจารณายายแล้วก็ให้พิจารณาต่อมีในเวลาถวายผลไม้เก่พระพิสุมีการอธิษฐานอะไรบ้างแล้วก็ให้พิจารณาคนนั้นเป็นใครก็เข้าใจว่าโยมผู้หญิงที่กำลังถวายผลไม้นั้นเองไม่ใช่คนเลย คุชุดไม่ใช่อยู่ใน อยู่ในเมืองอยู่ในตามบลไม่ใช่ผู้ที่มีการศึกษาดีไม่มีการศึกษาก็เขาได้ทำเพราะว่าได้ทำผู้สนกัรผู้สนการได้ทำผู้สนนี้ขอให้หนูบังเกิด นานเยือนอยู่ขอให้หนูเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีก็ในชีวิตนี้มาเกิดในเมืองหลวงแล้วก็ มีการศึกษาดีดีไหมดีแล้อย่างนั้นเรายังมีสงสัยติดเล็กการเล็ก อันนี้ถูกหรือไม่กรรมดี ให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่ว เห็นว่ามี คนชั่วได้ผลดีเหมือนกันถูกหรือไม่บางทีก็มีข้อสงสัยเหมือนกันถ้าเรายังไม่รู้และเห็นการเล่นผลของการที่เกิดขึ้นในอดีตชาติ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถไม่สามารถลากความสุขสันต์กูีถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องสขสัยเด็กอารมาสอนไม่ใช่แค่ดีเดชาติชาติเดียวได้พิได้ได้สอนรู้สึกย์ท่้งหที่มีความสามารถ ก็จะเห็นอดีตชาติน้อยที่สุดห้าชาติทำไมก็จะเข้าใจกรรมและผลของกรรมเยู่นี้เกิดเป็นรื่องถ้าย้อนพิจารณาในอดีตชาติแต่ละชาติผ่านไปต่อไปเห็นว่าบางทีเราจะไปเกิดในในโลกสาม ควางที่เราเห็นว่าเราไปถึงในโลกเทวดาบางทีก็เราเห็นว่าเราเป็นผู้จงบางทีก็เราเห็นว่าเราเป็นพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันทีนี้พระเจ้าอยู่หัวของแผ่นดินไทยสวรรค์สวรรค์ในคุณไปแล้วใช่ไหม ตัวเองก็อาจจะเคยเห็นพระเจ้าอยู่ในอดีตชาติาก็มีเหมือนกันถ้าเห็นว่าเราที่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไปเกิดในโลกสัตว์การที่ก่อให้เกิดเป็นสัตว์นั้นคืออะไรต้องพิจารณาให้ครบถ้วนถ้าพิจารณาให้ดีๆในที่สุดเข้าใจว่า กรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วในเวลานั้นโยมท่านหลายเข้าใจสุญยสัตอันนี้เป็นที่พระสารสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใครหนอที่จะรู้ได้เองทางที่ลึกซึ้งแบบนี้ผู้ที่มีสมาธิ พวกนั้นจะรู้ได้เห็นทางที่ดีสิ่งแบบี้ถ้าบริสัทได้รู้ได้เห็นรู้ได้นำด้วยอภิญญาถ้าบริสัทได้รู้ได้เห็นการได้ผลของการมด้วยอภิญญาเพราะฉะนั้นเพื่อจะสามารถพิจารณาอดีตชาติ ใน่้อจะเห็นการแลกผลของกรรมมีสองวิธีที่สามารถพิจารณาได้ สองวิธีที่สามารถช่วยเราเองได้วิธีที่หนึ่งก็เป็นด้วยพระปัญญาวิธีที่สองก็เป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจไหมอาตมาสองลึกสีทั้งหลายส่วนมาก ด้วยวิปัสสนาญาณถ้าโยมท่านใดมีความสามารถจะปฏิบัติดีนามก็สามารถเห็นได้ด้วยดีนามแต่ที่สำคัญถ้าสามารถเห็นได้ด้วยวิปัสสนาญาณก็พอแล้วใช่ไหมก็พอใช้ได้แล้ว จำได้ไหมพระบริษัทในปฐมยามรู้และเห็นทุกขสัตที่เป็นรูปเล็กนามแล้วก็ในในทุกิยยามในยามที่ยามที่สองรู้และเห็น thì lết hồn cao lết hồn phòng cao với phật thì nhà với chào nay lắm người em người em tổ mấy mời đấy người cũng trời nhà mấy người chứ đấy နိုင်ငံတော်တော်ထံမြေဥဆိုင်မှာတော့တန်ခိုင်းချက်နိုင်ပထုလညာနိုင်ပါလူဟုတ်ပေဒီဝါစအပိညာနိုင်မချိမယာနိုင်ပါလူဒေပါချက်ခုအပိညာဒေဟုတ်ပေဒီဝါနိဝါစအပိညာတော့ရူနဲ့ရင်အဒီချာတိဖန်လာယံ Gần không? Thua Giận với thua Giận với thua Nếu có hiện, rút lên hiện, rút lên nam và rộng Này thật thủ các nhà Này thật chi ba nhà Đây bà lúc Đến ba chơi phụ tầm bình nhà Đứa nhà nhí hiện Cao nét hồn hồn thật Hai ngắn thấp Hồi đi sạc rút lên hiện chúng ta Dukkha Satnai Kathomanya Samudya Satnai Vajimanya Satnai Vajimanya Chỉ điều này không có đi vào đây rồi Nhắn nhiều thế Nhắn nhiều hơn แล้วในยามสุดท้ายพระโอริสัตว์ได้ปฏิบัติวิปัสสนาอยู่นี้ อาตมาต้องถามอีกอารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไร อารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไร รูปนามไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นลักษณะที่ต้องพิจารณาโดยเห็นความเกิดดับอารมณ์ของวิปัสสนาคือทุกขสัตว์และสมุทัยสัต อันนี้ตามคำสั่งสอนของพระเจ้าพระโพิสัทว์ได้รู้เรื่องพุทธศาสตร์ในปฐมยามพุทธศาสตรคือนามเรียนรูปแล้วก็ในยุติยายามยามที่สองรู้เรื่องเห็นการได้ผลของการทั้งนั้นอันนี้เป็นสมุทัยศาสตร์เพราะฉะนั้นพระบริสัทว์พร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนาใน อย่างที่สามถ้าเราอยากจะปฏิบัติวิปัสสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องรู้และเห็นทุกขสัตว์ที่เป็นนามและรูปก่อนเราก็ต้องพิจารณาต่อการและผลของการที่เป็นสุนทรียสัตว์ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นนามและรูปและเหตุเองและผลไม่พร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดี During from Galia, d i r e c พร้อม Tennis, เด็กที่ปฏิบัติมาวิปัสสนาแล้วไม่เห็นไม่รู้รูปนามปรมาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เหตุและผลง่ายทีเดียวง่ายกว่าปองหนึ่งใช่ถ้าปฏิบัติแต่ที่เราปฏิบัติตามเมื่ก่อนที่เขาเรียกกันว่าวิปัสสนา ้ี่เดียวไม่มีการเตรียมตัวแม้แต่ในเวลาขึ้นลหนึ่งเราต้อง เรียนต้องอ่านต้องท่องจำต้องสอบใช่ไหมเตรียมตัวทั้งหลายเราต้องเตรียมตัวอย่าง อย่างดีนะแต่เดี๋ยวนี้ ทุกคนสังคมไม่รู้ สมุทัยสังคไม่รู้เข้าไปห้องปฏิบัติก็เป็นพิจารณาอันนี้จะดูขันอันนั้แต่เกิดไครไม่ทราบยังไม่พร้อมยังขาดอยู่ที่อันสำคัญที่สุดก็อันขาดที่สำคัญที่สุดก็สมาธิ พราะว่าไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่เห็นรู้เลีนามเพราะว่าไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ไม่รู้ไม่เห็นการเลีกผลของกรรมเพราะฉะนั้นมีจะเป็นบุคคลที่สงสัยการเลีกผลของกรรมถ้าเป็นถ้าบรรลุสดาปฏิมาไม่เห็นไม่มีความสงสัยการเลีกผลของกรรมนั้น ถ้าเราไม่ได้พิจารณาโดยตรงไม่สามารถความสุขสันต้องต้องรู้ได้เห็นด้วยญาณโดยตรงไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถนับหรือทำลายความสุขสาร ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าอยู่ข้างหลายรู้ได้เห็นรูปเล็กนามที่เป็นยุทธศาสตร์การเลได้ผลของกรรมที่เป็นสุริยศาสตร์แล้วพร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนาถ้าเป็นสมาธิอย่างนี้จะเรียกอนาบาลาถิชันที่สี่แล้วก็พิจารณาต่อรูปเล็กนามที่เป็นยุทธศาสตร์ अगपिचरणा करो कामले भोगोगा भेले भोति सूर्यसा भगवती का विपसना करो था दिस विपसना यानी तो प्रतिपद था सी चुंची ते रूपला เราก็ต้องพิจารณารูปปรมัตถ์เราก็ต้องพิจารณานามปรมัตถ์ก่อนแต่ ทำไมอาตมาให้กำลังใจกับลูกศิษย์ท่านนั้เก็จะเจออาตมารักชังเพราะว่าในเวลาที่พิจารณาอดีตชาติด้วยอุปชาสมาธิทางของแบบของวิปัสสนาญาณอุปชาสมาธิที่เกิดขึ้น ในเวลาปฏิบัติธาตกรรมฐานนั้นกำลังไม่ดีเท่า อัปราชาสมาธิเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่ได้เข้าถึงอุปชารสมาธิโดยสมาธินี้ในเวลาพิจารณาอดีตชาติบางคนมีความลำบากพิจารณาไม่ได้เพราะว่าพลังของสมาธิไม่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องสอนวิปสนาอนาบานาอีก ก็จะทำให้สมาธิ มีกำลังมากขึ้นแล้วก็สองต่อเพื่อจะพิจารณาอดีตชาติในการที่ปริดขึเวลาใกล้จะตายดีเข้าใจไหมดังนั้นสมาธิดีการรู้การเห็นก็จะใช่ถ้าสมาธิไม่ค่อยมีกำลังอาจจะลำบากขึ้น သောစရဏဂယာတိရူနေဟိရူနေနာတိပိလူပ္ပစာေနဘောတိတေသုတ္တယသာယံသာမတတိကဝိပဿနာလေရူပေနာကေနာမေတုတေယောယိဟေရူတိကေနာတတုတေနာဘောတိစရဏအနိစ္စံသာညံသံတိထိုင်နိုင်ထိုင်တော့အတိတတိပံ là lời khuyên đưa 라고 덤피자나 북한 하이하이 하이노 여기 한주가 하나 토끼 nếu anh ta ta đối hiện group chỉ tùy tờ này quên đều trong khi chờ là anh ta ta hai ngày hai đó là vì có chút tờ แล้วก็อย่างนี้ก็ทำากฏแล้วก็นามที่เกิดการอว่างดเร็วต้องพิจารณาด้วยใจด้วการนั้นกันด้วยความเกิดดับของนามแต่ละภายในภายนอกกุศลอกุศลอดีตปัจจุบันอนาคตด้วยอันนี้ตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็นามได้รูปด้ิยกันแล้วก็เดรัจฉาน แล้วก็ขันห้าด้วยกันอย่างนี้ต้องพิจารณาก่อนในที่สุดอาตมาจะข้ามไปหรือจะไม่อธิบายละเอียดแล้วอาตมาจะรอจนถึงโยมมาปฏิบัติตอนแรกสอนโดยอธิบายอย่างละเอียดโดยที่ยังไม่ถึงเวลาจะอธิบายอย่างละเอียดเดี๋ยวก็จะง่วงถ้าไม่เข้าใจ ต้องต้องพิจารณาอารมณ์หลายๆอารมณ์เดี๋ยวอาตมาจะอธิบายให้ึยมั่นน่อหรือหรือเข้าใจกันกายานุปัสสนา เวลานุปัสสนา จิตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนาใช่ไหมถ้าโยมเห็นรู้เล่รู้เล่นามแล้วปฏิบัติกายานุปัสสนาให้เห็นถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นรู้เล่นามหรืนว้นอนุปัสสนาสีปฏิบัติไม่ได้ กายวิปัสสนาปฏิบัติเนวนเห็นรูปหลักที่เกิดแต่ละรุดเร็วแล้วต้องพิจารณารูปประอบที่มีอยู่ในแต่ละรูปหลักหรือเล็กที่เกิดแต่ละรุดเร็วต้องพิจารณาวิจจันาุกาณะนั้นอันนี้คือกานรูปัสนาในทุกๆประตูภายในภายนอก ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายแล้วก็ประตูจิตหกฟัาประตูหกหกหกประตูต้องพิจารณาต้องพิจารณาให้จด้ทุกขันนัตตาโดยเห็นความดับความเกิดดับของรูปธรรมแต่นี้แล้วก็ต้องพิจารณาต่อนา ที่กลืนการเป็นรวดเร็วถ้าทำแบบนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้ายังไม่เห็นรูปกายแบบนี้ ถ้ายังได้เห็น ถ้ายังเห็นรูปได้นามแบบนี้แล้ว ในเวลาดี่จงกรมหลับตาแล้วก็ดิงจงกรมมองดูตัวร่างกาย ไม่เห็นตัวร่างกายแล้วเห็นแต่รูปกายที่เกิดขึ้น สียงมากระทบเห็นรูปเห็นนามที่เกิดดับก็ไปที่ไหนทำอะไรก็ตามสามารถพิจารณาพิจารณาลึกขณะนั้นเพราะว่าเห็นความเกิดจากของรูปและนามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเข้าใจว่าดินจงกรมก็เข้าใจว่าตามนั้นดินจงกรม ถ้านั่งลงก็เข้าใจว่าอยู่นี่กำลังนั่งลงแต่ว่า โดยเหตุความเกิดจากของรู้แน่นอนเราได้บอกว่าไปสังเกตการเคลื่อนไหวถ้ามีการเคลื่อนไหวแบบนี้ถ้าโยมมี ถ้าเป็นถ้าโยมเป็นผู้ที่รู้ได้เห็นรู้ได้นานแล้วในเวลาที่โยมทำแบบนี้ ถ้าโยมมองดูมือของโยมเห็นแค่รูปหลับที่เกิดดาบในรูปเดียวไม่เห็นมือดีแล้วเข้าใจไหมในช่วงเวลานั้นโยมสามารถเข้าใจอะไรคือพระสมณสัมพุทธเจ้าทรงสอนไการเคลื่อนไหวไม่ใช่อารมณ์กระทำของวิปัสสนาแต่ถ้ารู้และเห็นรูปนามที่เกิดจากอางรวดเร็ว นาวีลาดินจุดรูต้นตานาวีลานักนาวีลานองนาวีลาขยับตัวในที่อย่ากใดใดก็เห็นแค่รูปนามที่เกิดจากแตเลือดอยู่ตังนั้นสามารถพิจารณาที่จะรูปของร่างกายได้ถ้าทำแบบนี้ต่อไปในที่สุดวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นถ้าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้น อาตมาก็สองลูกิเพื่อจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเห็นความดับ ไม่ค่อยใส่ใจความเกิดแล้ว ให้เห็นแค่ความดับ อันนี้ผมเรียกว่าบางท่านอย่าง ที่เพ่งดูความดับของรูปนามหรมัต่์เอง ถ้าทำถ้าพิจารณาแบบนี้ต่อไปในที่สุดวิปัสสนาญาณเก่ดกล้ามากขึ้นอีกก็ไปถึงสังขารุปคาญาณตอนที่ไปถึงสังขารุปคาญาณเพราะว่าเห็นเห็นความดับตลอดเวลากลัวกลัวเพราะว่า ตลอดเวลานี่เกดอยู่แล้วก็ทำต่อไปอยากจะหลุพ้นจากคำแบบนี้ที่กิดที่ทำตลอดความอยากหลุพ้นจากความดับแบบนี้เกิดขึ้นในจิต ถ้าไม่เห็นแบบนี้ ความอยากหลุดพ้นจากสังสารวัฏไง่ายที่จะอยู่ถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าถ้ามีที่มีความเกิดดับ จะมีที่ไม่เกิดแล้วเกิดที่ไหนในนี้เห็นความนิพพานแล้วก็พิจารณาต่อไป ก็บางถึงสังขารุปทายาไม่มีความกลัว มีเก็เจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับความดับของสังขารดังนั้นถ้าพิจารณาต่อสมาธิ พิจารณาต่อไปวิปัสสนาญาณเกิดล้วมรรคญาณเกิดขึ้น 有一点让去办业务。然后呢，过来的，有车接的，来医院，来医院看病，开车。或者啊，那那几天。 ย่วทางจริยธรรมของสมถะยามิเนวิปัสสนาผู้ที่อยากจะเกิดเกิดคือเข้าสู่พระนิพพานผู้ที่สามารถเกิดเกิดคือเข้าสู่พระนิพพานคือสมถะยาณิและวิปัสสนาญาณ แต่ต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่พระสาสาพุทธเจ้าทรงสอนไว้เดีนี้อาตมาเข้าใจว่าสาธุชนทั้งหลาย เข้าใจดีขึ้นแค่ไหนอยี่นี้อยากจะเปลี่ยนสมถะอย่างนี้หรือวิปัสสนาแล้วไม่อยากเข้าโดยไว้น้ำแล้วใช่ไหม ดังนั้นขอให้โยมทั้งหลายสามารถข้ามทะเลสังสารในเรือในชีวิตนี้เธุ